Ja, vi ska köra en stämningsfull och trevlig melodi av, eh, vad heter han? Ove Thörnqvist? Nej, nej. Som heter Albin och Pia. Nej. Ja, visst, visst. Det är bara det att Östenböcker var lite nervös för att inte vi klarade det fillerumpan lägger sig. Men det var... ja, ja, du vet att efter andra versen, näst sista och sista versen ska vara fillerumpan. Hur börjar han? I köket ute i gården nere i dalen. Jaha, ja, ja. I köket ute i gården nere i dalen. dalen. Där satt och grät en ensam flicka så söt. I samma gård i dalen fast i salen. I soffan. Satt pappa stod från Persson arg och röd. Och jag, han jag sa pappa stod från Persson arg och röd. Han hörde skria Pia sluta tjuta. Din Albin kommer aldrig mera igen. Han har väl seglat vilse med sin skuta. Sitt skepp. Han skulle ha varit tillbaks för länge sen. Ja, han skulle ha varit tillbaks för länge sen. Till Rumpan nej, för luring nej, rittan tutan nej. Men går det bo för nästan hundratusen. Och Pia, du är enda dotran min Din han är pankare än lusen Emil slaktare med penning pungestinn Ja, Emil slaktare med penning pungestinn Tiddelumpa sig, tiddelun, jag hade utan utan dig efter andra versen, näst sista versen och sista versen är det fillerumpan inte. Alla sa ju du först. Andra sa jag! Ja, då gör jag ett solo Det är ingen solo på den här biten. Det blev ett solo nu och sluta prata. pratar inte. Jo, för fisoffan satt Imle och rökte käfta cigarr och såg illfundig ut och grov. Va? Oj, va? Att det är du som har gått hos en sån där gynekolog eller vad det heter och letat prata tydligt det? Nej, men det heter... Logoped heter det. Ja, vad sa du då? L-O-G-O-P. Log... I finsoffan, vad sa du? I, I finsoffan satt Imle och rökte käfta cigarr och såg illfundig gruten och gno. Gruten och gno? Ja. Finns det inte ett svenskt ord som heter gruten och gno? Eller? Ove Thörnqvist säger så där på skiva, han eh, vet inte fan vad det betyder. Men... Och Emilén i truten sa det Pia, i mörda kväll så knackar jag på ditt kök. Då kommer jag med blommor för att fria. Adjöss <clears throat> Per Persson, tack för kaffeök. Ja, adjöss Per Persson, tack för kaffeök. Grut och gno. <laughs> Och herre ge mig styrka, ge mig modig. Sa Pia, annars hoppar jag ner i ån. För är så elak, grym och blodig Åh, min Albin är så långt, långt härifrån Ja, min Albin är så långt, långt härifrån Nu vart jag sinnig du Och denna ödesdigra kväll i Norden det kom en enkel rad som inte var glad Hon gång på gång de grymma orden Att hennes Albin tagit sitt sista bad Ja, att hennes Albin tagit sitt sista Pia går till stranden fylld av tårar skall i hennes kärlek finna sitt mod. Till hösten kan hon fylla 19 vårar om hennes Albin lägger på ett hål. Ja, om hennes Albin lägger på, men Albin är på väg ifrån Alaska. Med guldgaloner, båt, varmar ben. Där har vi tagit en Hermos flaska och mot hemmets kust nu styr han som kapten. Ja, mot hemmets kust nu styr han som... Och innan Pia sjunkit helt och hållet Böljan dyker upp och räddar sin tös För Albin han har hoppat av sin jolle Och han lyfter sista biten mer än gös Ja, han lyfter sista biten på den stor och fixar Albins uniform Där ända på sinnelagen tvärt och ställe bröllop på fläcken i åtta dagar Av detta skådes BB Bibelgarden han klättrade upp och satte sig i en tall Där sitter han och spejar ner i dalen Och han sjunger på en konstig liten trall Ja, han sjunger på en konstig liten trall Och för rumpan mig fyller ringlar jag Ska du vara med här och det här? Det är här det ska vara fillerumpan efter den här sista versen och sista kan inte vara med. En, två, tre, fyra. Av denna lilla visa kan vi lära att inte låta flickors vänner bli lång. Låt aldrig kärleksbreven assurera. Och strunta i om svävar kan är vrång. se upp med slakta nästa gång. Fillerumpan, nej, filuling, nej,